a to je pitanje zaklinjanja poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Da li je dozvoljeno čovjeku da se zakune poslanikom sallallahu alaihi wa sallam? Prvo ćemo spominjati da li se uzvišeni Allah zakleo poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Sevišnji Allah u častom Kuranu kaže لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُمْ I tako mi života tvoga oni u pijanstvu svome mutaju. Kaže Abdullah ibn Abbas, nije uzvišen je Allah stvorio, niti je postojao čovjek na zemlji, da je bio vrijedniji i da je bio kod uzvišenog Allaha za uđel na većoj deređi od poslanika sallallahu alaihi sallam. I kaže jedino se uzvišen je Allah kune životom njegovim. Le amruke i tako mi života tvoga. Pa se zakleo, znači životom koga? Poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A u drugoj se predaj kaže, nije se, kaže, nije se uzvišeni Allah zakleo životom nikoga od svojih stvorenja, osim poslanika, sallallahu alejhi ve alihi wa Kaže Ibn Kesir, ovo ukazuje na veliki, veliko mjesto koje je poslanik, za osam, uživa od uzvišenog Allaha za Dok se pune šta njegovim njegovim životom. I kaže Kadija Ebu Bekar Mohamed ibn Arabi El Maliki kaže svi mu fesiri smatraju da je ovo zaklinjanje iz počasti. Zaklinjanje životom poslanika, sada da je zaklinjanje šta iz počasti. Pa je uzvišen i Allah zelo zakljao se životom šta? Poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A uzvišen je Allah ima pravo da se zaklinje čime želi. Međutim, što se stiče zaklinjanja a, poslanikom, sa alaihi od strane ljudi, to je zabranjeno. To nije dozvoljeno i na to ukazuju jasni hadisi i konsensus islamskih učenjaka osim nekakvih iznimnih mišljenja koje se spominju, gdje se kaže dozvoljeno je zaklinjati se a, poslanikom sa osame isključivo od stvorenja. Znači da se zakunemo Allahom ili šta? Poslanikom sa osame jedino od ljudi, drugima ni. Postoji takvo mišljenje, međutim, stavi mama Malika i stavi mama Šafije i uh, e, stavim imama Ebu Hanife, imama Ahmeda po jednom rivajtu je definitivno, definitivna zabrana. Da to nije dozvoljeno nikako. Ima rivajt od imama Ahmeda se navodi, koliko je tačan Allah najbolji zna, spominje ga šegul islam i brutemiju svojim tvrtvama, to je da rivajt, međutim ne mora znaš da je sve što je spomenuto imama Ahmeda, da je to, da je to ispravno. Da je ispravno prenešeno od imama Ahmeda. Da je dozvolio da se zaklenje e, čovjek s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, to je neispravno zato što a, je zaklinjanje svetljivo stvorenja mimo Allaha uzvišeno širk. A poslanik sa osvijem kaže u hadisu ko se od vas bude zaklinjao nek se zakune Allahom ili neka šuti. Neka se zakune Allahom ili neka šuti. Pa nije tu izuzeo nikoga drugog, a bilo bi jako pogodno na ovom mjestu izuzeti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A u sunanima se navodi ko se zakune, ko se zakune s nekim mimo Allaha počinio je širk. Počinio je širk. Pa je taj izuzetak koji je ovdje napravljen u pogledu poslanika, sallallahu alaihi sallam, on je neispravan. To što se kaže da je obaveza vjerovati u poslanika, sa osvame, tačno to jeste, ali to ne daje za pravo nama, a, a, znači da se zaklenjemo sa Allahom vjerovjesnikom, sallallahu alaihi wa sallame. Pa ispravno ono na čemu je, znači, apsolutna većina islamskih učinjaka da se zaklenju ljudi samo s uzvišenim Allahom, tabarak i vatera. Ni melekom, ni dobrim čovjekom, ni učenjakom, ni poslanikom, ni vjerovjesnikom, nego uzvišenim Allahom, nečim od njegovih imena ili svojstava, a nikako, znači, nekim od stvorenja. A čak se prenosi Ibn Abbas, Ibn Omer su govorili da se zakunem Allahom lažno, draže mi da se zakunem s nekim mimo Allaha, a ja istinu govorim jer je zaklanjanje s nekim mimo Allaha, taman čovjek govori o širk, a zaklanjanje Allahom na laži, to je veliki grijeh. A širk, mali širk je veći od velikog šta? Velikog grijeha. Pa ove njihove riječi znači, jasno ukazuju da je zabranjeno zaklanjanje osim s uzvišenim Allahom. Dok imam Ibn Abdul Ber navodi konsensus učenjaka da je to da je to zabranjeno i da to ulazi u mali širk. A može biti veliki, može biti veliki širk. Kad bi čovjek smatrao da je taj talzim, to veličanje poslanika, svala da se zaklinje njime, ili nekim drugim od ljudi, ili nečim drugim općenito, i da je to veličanje isto kao veličanje uzvišenog Allaha, onda to prelazi šta u veliki širk. Čovjek kaže, oca mi moga, to je, veliki, to je mali širk. Ali može prerast u veliki šir. Da kaže isto je zaklanjanje Allahom ili oce. To je isto. Znači otac zaslužuje to isto pravo i da dne, znači, otcu stepen ovaj, božanstva. To je znači onda prerast u veliki, šir. To je zaklanjanje, znači ma, mali šir u smislu da čovjek, u slučaju kada čovjek ovaj kada čovjek je ovaj ne smatra tako u protivnom može prerasti u još veći, još veći problem. A, život poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kaburu. Uzišni Allah dželle džel kaže: "O min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun." Kaže: "A pred njima je berzah koji će biti do dana dok ne budu proživljeni." dok ne budu proživljeni. Uh, Ibn Đurević kaže da je Ajša, da je rekao poslanik sa osvijem Ajši, kaže kada mu'min vidi meleke, a uh, on, oni kažu, hoćeš da te vratimo dun, Dunjaluk? Ovaj. Znači, ne, da, da, živiš dalje na Dunjaluku. Kaže, da, zar, zar da me vratite na na, u, u, u kuću tegoba i teškoća, kaže, približite me Allahu, želim da se vratim Allahu. A kaže, kada nevjernik vidi, pa ga upitaju, hoćeš li da te vratim, on kaže, hoću, vratite me, kaže, pa će kazati, le ali amelu saliha, le ali amelu salihan fima tarekt, ne bi li kako dobro uradio još na Dunjanuku. Pa je, znači, taj zagrobni život jer život poslije smrti, omimu alaihim berzahun ila jomi ubathun, to je berzah, to je znači život poslije smrti do proživljenja. A neki kažu da se berzahom ovdje riječ misli da je to hijab, zastor, ovaj, ili pregrada nekakva koja je sprečava čovjek da se vrati na dunjalu. Jer čovjek kada umre, znači nema više povratka na, na ovaj svijet, a to je znači pravilo a, koje je kod ehlu sunata ili džemata, tako ovaj, prihvaćeno i koje se ne mijenja osim da uzvišen je Allah oživi mrtvo osobu. Ili da nekome mogućnost da je oživi i slično tome. A u protivnom čovjek kada umre, on je svojim svijetom završio, znači prekidaju se, prekida se znači njegov ovo život. I počinje onda zagrobni život u kome čovjek može biti nagrađen ili kome može biti kažnjen. Kako je došlo u ajetu da uzvišeni Allah zaožel kaže en naru ju'raduna alejha guduban u ašija. I oni bivaju, porodca Firaunova, biva podvrgnuta vatri džehennemskoj ili vatri bivaju podvrgnuti ujutro i na večer. O jaume tekumu sa etkilu ale Firaune šetelata. A kada nastupi sunji dan, bit će rečeno, uvedite porodicu Firaunovu u najtežu, u najtežu patnju. Pa ovim ajetom uzvišen, uh, uzvišen je Allah, znači spominje nam da ima, da ima patnja u zagrobnom životu. Postaje znači smrti, da ima život u kome čovjek biva a, kažnjen. A biva i nagrađen. Naravno, mi uglavnom pričamo o, o kaznama u zagrobnom životu. Rijetko pričamo o, o, o nagradi koji će čovjek imati u kaburu. Ali ono što je uh, jeli, na što se svjetla ovaj usmeravaju i, i ovaj o čemu se više govori jeste a, kazna zato što je to je tako onda pouka je u tome veća za ljude odnosno ovaj taj terhib ili plašenje ovaj zna ponekad dati bolje rezultate od samog poticanja međutim treba i ipak da i tu ima nekakav balans da ne bi da tako ljudi izgubili i nadu da misle svako da će samo biti kažen u kaburu ne u kaburu može također i uživati spomenućemo nešto o tome A, pa je ovaj ajet jedna velika osnova za potvrdu kaburskog šta? Kaburskog zava. došao od Basa Hiha, od Ibn Abasa, da je poslanik sa osanem prošao pored pred kaburova, pored dva kabura, rekao, kaže, ova dvojica se kažnjavaju, ali se ne kažnjavaju zbog nečega velikog. Nije to veliko, znači, u vašim očima. Jedan, kaže, od njih je činio nemimet. Šta je nemimet? čuje nešto. Tebi znači še i nešto kaže, ti prenosiš drugima, poučiš, prenosiš ima riječ, ti su učeni drugima. <laughs> Ne istim. Prenosi na sve, prenosi na sve. I istim, ne sa što god čuje, samo prenosi. Ibe. Dan ti prije še. Ovaj sedi. Šta je nemimet, ko zna? prenošenje tuđe riječi u cilju da se zavadi. Riječi, S kim zadovoljan? S kim je zadovoljan? Ovaj? Nije očitoće. Umivati, prenošenje tuđe riječi s, cilje, s ciljem sijanja smutnje među ljudima. Prenosiš, ne možeš, nije svako prenošenje tuđe riječi ne mimet. Ponekad prenesiš riječ što je korisno, to je bitno, to treba prenijeti, treba da, ovaj, ali s ciljem sijanja smutnje i fitne među ljudima i kvarenja odnosa, to je stretirane nimetu. On prenosi ješ kao, ako, ako kaže ono što ovaj mrzi, to je gibet, ako, ga, ako izmisli, to je, to je potvora, to je, ne, to je ovaj buhtan, to je bot potvora, to je laž. Pa je jedan on je činio nemimet a drugi se nije pazio od mokraće, znači nije se pazio da li će doći na njegovu odjeću i tijelo mokraće, ali neće, nije vodio tome računa. To je u ljudskim očima, pa su zbog toga kažnjeni gdje? U kaburu. A, pa je poslanik sa osrem uzeo jednu palminu granu koju je scijepio na dva dijela i zaboje jednu u jedan kabur, drugi u drugu kabur. Drugi u drugu, drugi kabor. Kaže, kaže, lalehu juhafefu anhuma malem jej besa kaže, ne bi li se, kaže, njima olakšalo u kaburu ta kazna, kaže, dok se ove, šta ne? Ne osuše. Ne osuše. Ne osuše. Dok se ne osuše. A u Sahiju Muslimu se kaže, zede ima sabita da je, kaže, a, prošao je poslanica, Allah, sveme, pored jednog vrta Beruneđara, a bio je na svojoj mazgi. A mi smo, kaže, bili s njim. Pa kaže, toliko se uznemirila da ga je gotovo bacila. Pa ga je zbacila, jel? Kaže, pa, pa smo tu vidjeli kaborova nekoliko, pa upitao poslanik, sa osvrame, ko zna čiji su ovu kaborovi? Pa je rekao, čovjek, jedan kaže, znam ja, kaže, od kad su ovi kaborovi, kaže, to su kaborovi još iz vremena širka, prije islama. Kaže, poslanik sa osvrme, zaista će ovaj umet biti ispitivan u kaburovima, bit će iskušan u kaburovima. A, pa kaže da se bojim da se nećete ukopavati, da nećete ukopavati svoje mrtve, ali tako? Kaže, ja bi dovio Allahu i tražio da, da, da, da, da, čujete ono što se dešava u kaburovima. Ono što ja čujem. Ali, kada bi mi to čuli, više nikome ne svog ukopavati. Tamo da ne pobožni, rekao bi, ne, ostani na površini zemlje, nećeš u Pa je poslanica, ali iz te milosti prema šta? Prema nama, nije tražio od uzvišenog Allaha, znači, da mi čujemo ono što se dešava u, u kaburojima. Pa je, kaže, prišao nama i rekao, kaže, utječi se od Allah, kaže, od kaburskog zaba. Pa smo kazali, ne ovdje bi Allah im nadabil kabr. Allahu se utječemo od kaburskog azaba. Pa je rekao ponovo, utječi se od Allahove, od, Allahu od vatre. Pa smo utjecali se, kaže Allahu, na vatre. Pa je rekao, utječite se Allahu, ta'uazu billahi ta'ala min al fitani ma zahare minha wa ma batan. Utječite se od Allah, Allahu od iskušenja javnih i tajnih. Pa su oni to tako učinili, ashabi, odmah iz tog momenta. Nije rekao, hoćemo Allaho poslaniče, kad budemo dovili, mi ćemo to, nego odmah su se odazvali, odmah su šta? Pa je rekao, kaže, ta'uvezu billahi min fitnati deđal, kaže, i tražite od Allaha zašto deđala, pa su traži. Isto znači momenta odazvali se poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Pa ovdje vidimo da je poslanik, sallallahu ove dvije grane, kada je zabuo ova dva kabura. I su to bili muslimani? Ta dvojica. Nije spomenuto ovdje jasno o kojim se kaburima radi. Kad bi bilo Hoće li činiti poslanik sa osadom šefat nevjernicima? Ne, neće. neće. Postoji izuzetak u šefatu nevjernika. Kao što je šefat Zebu Taliba. On će, kaže, a da nije mene, bio bi gdje? U najdubljim dubinama gdje? Džehennem. Pa je to vid šefata. To je vid šefata. Ovdje kad bi se potvrdilo, koliko je sjećam da se navodi negdje rivajtima, ne, ne, ne znam tačno više, slušao sam neki šehova to, da su ovo bili ljudi koji su umrli u džahinijetu. Ako bi bio taj rivajt potvrđen, a bojim se da nije, trebalo bi ga provjeriti, e onda bi bilo ovo potvrđeno da je ovo vid šefata čega? za nevjernike, ali to je ograničeni vid šefata, nije vid šefata da on iziđe šta. Nego to je ta lealehu, lealehu, en ju hafefe anhuma malem jejbesa. Kaže, a, a, kaže, možda im to bude umanjeno dok se ne osuše. Koliko je to? Na 50 temperaturi. Da, dva, tri, nije bitno. To bi bilo jedno kratko, znači, olakšanje i nakon toga opet bi bila šta? Patnja. A osnova je znači da, da, da pripada je znači šefat da pripada ome umetu, ovaj različite kategorije i različite vrste šefata, al tako, koje će biti na sudnjem danu. Tako da je ovo, to ste iznimke iz tog općeg pravila da nema šefata za onoga ko umre na nevjerstvu. Nema za njega šta? Šefata. A zamisli da je poslanik sladovio Allahu da mi čujemo i da znamo šta se dešava u kaporima. Kakav to život bio? Strašan. Strašan, baš tako. Kakav bi život bio da znaš kada ćeš umreti? Taman da živiš 300 godina. Da znaš, jer ostalo ti još 280. I odbrojavaš dan po dan, to je malo. To je malo. Znaš dan smrti i to je, to je zaista, to je život, to nema života. Zato se da kad se približi zadnji 60 godina. To je za čovjeka i zato čovjeko, a da lave mudrosti da ljudi ne znaju, živi, ona je umre sa 18, ona je sa 9, ona je sa 109. I za život onda ima, znači, čovjek je tako, omili mu se život da živi. U protivnom, ne bi mu to bilo, zamiz, brojiš još 106 godina, ti bi šta god htio da uradi život, ti bi gledao, možda se to uklopiti ti 6 godina, ima li smisla, nema smisla. Pa bi čovjek nakon toga tako ostavio mnogi hajr koji može uraditi ili za sebi ili za, za druge ljude. Tako. I došao kod muslima u sahihu da je poslanik, ali sam rekao, kada neko od vas završi sa tešehudom, neka traži utočiste od četvrlo. Od džahremske vatre i od kaborskog azaba i od iskušenja života i smrti i od iskušenja džava. I to je sunet da se na kraju namaza traži šta? Tu doma, u se nasjedi. Da se traži zašto dobi, je li tako? Duziš od Allaha pa da se to traži prije salama, ta zaštita. To je sunet i to je došlo u Muslimu sahivu u drugom predanju. I drugi hadisi koji ukazuju na kaburski azab, kao što je hadis Ajše koji je došao u Basahija, kaže, došla je kod mene jedna starica jevrejka, Pa mi je rekla, kaže, ovaj, zaista se, kaže, sta, ovaj, mrti u kaburovima, kaže, bi vi kažnjavan. Kaže, pa sam, kaže, porekla njene riječi, ovaj, osudila to što je kazala. Kaže, pa izišla iz kuće. Ajša je ispratila, delotelana. Kakav abu kaburski razum? Nije ona nikada za to čula Ajša. Pa kada je došao je poslanik, ali sam kaže, pa sam to spomenula, kaže, tako i tako, pa je rekao poslanik, ali tačno, kaže, istinu je kazala kaže, oni se, oni bili, kaže, kažnjavani, stranici Kaburova ili mrtvaci, bili, kaže, kažnjavani i kaže, to čuje, a, to čuje sva, sva stoka čuje njihovo kažnjavanje. I zato su, ljudi su nekada davno, kako spominjamo, kad im vodili stoku, kad se razboli do Kaburova. I dok je do, provedu pored Kaburova, stoka se promijeni. Kad čuje što se dešava u Kaburovima i tako dalje, ovaj, nestane, nestane tih, tih problema od kojih pati stok. Jer čuje ono što se dešava u Kabulu. Naravno, ovo vjeruje onaj ko vjeruje da je poslanik sam sam govorio po objeni, a nije govorio po svome šta, po svome nahođenju. I došlo je dva sahiha od Elabra ibn Azima, radijallahu talanha, a da će musliman upiti upitano u kaburu pa će posvjedočiti la ilaha illallah wa muhammad rasulullah i kaže to je značenje ajeta u kome uzvišeni Allah kaže i yuthbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah kaže će učvrstiti a vjernik je postojanom riječju a, na dunjaluku i na ahiretu. Kažu, to se misli gdje u, u kapu. Kapu. Pa čovjek bude ispitivan, je tako? ko ti je gospodar, ko ti je vjera, ko ti je poslanik, pa će odgovoriti ovim odgovorom. Kaže, Elbera ibn Azim, kaže, izišao s poslanikom, sa osvame, na jednu dženazu, jednu mensari, kaže, pa smo došli do kabura, pa je poslanik, sa osvame, rekao, kad smo sjeli mi oko kabura, kaže, a na našim glavama kao da su kao da su ptice. Dok se pomiriš, ptica prhnu, je tako? Pa moraš biti miran. Tako su oni bili mirni. Ovaj. Znači, kad se prati dženaze, kad zove na kabori, tu je sunne da se priča, hajde, da se boli lijepo, najbolje da se šuti, da se gleda, da se razmišlja o tome. Za razliku od toga, jeli, kada ljudi idu i svega i svačega pričaju i smiju se, ima tu i viceva i anegdote, kakvih događaja i, i ovaj... A, ja ne mogu zaboraviti nikada, bio sam jedne prilike u, kod nas kada ono mejt umre, da obavez, ono je o, običaj da dođu ljudi, komšije, kod, jel tako, pa sjede u kući, kod mejta, tako. Pa smo sjedli tako i sjedi tu jedan dedo stari, stari je dedo, već on je, tu je ovo negdje, nije on daleko od ovoga mejta. Znači, po tim nekakvim mjerilima, Allah zna kada će ko, on je tu blizu i on priča kako on, kako on čini namoral kako on tamo neku imao nekakvu dovicu, nekakvu snašu, gdje on išao kod nje i tako dalje. I on to, i on ne zna, pres, čekaj, rekao, stane, rekao, Allah, robe bolan. Ti jest stariji od mene četiri puta. Kako će tako pričati, vola? Ali džaba je ljudi, znači, nema, on nema ni, ni, ni osjećaja, ni edeba, ni kulture, znači, nema on ništa. Tu sedi u kuću, bar šuti, bar stara u majka. I takav uzeti pouku od, od toga, viš, on pouke nikako uzeti neće a, a posjećanje, odlazak na kaburove i zijaret kabure u stvari da posjeti čovjeka na šta što? Na hiret, na smrt. Da ga posjeti. Da razmišlja da ćeš ti sutra biti tako zatrpan živio, da će ljudi otići. Niko te više ne spomni. Da su ostao ti, tvoja dobra djela i tvoj, tvoj, tvoj hajr koji si, koji si uh, uradio za vrijeme svoga života. Kaže, Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže tražite od Allaha zaštitu od kaburskog azaba. Zaštitu tražite od Allaha zaštitu od kaburskog azaba. Kaže zaista kaže ovaj me čuje kaže vaše vaše papuče kada kako udaraju a ovaj kada vi krenete kućama al tako pa će biti upitan ko ti je gospodar i ko ti je vjera i ko ti je poslanik. Čovjek bio ispitivan, znači u kaburu i blago se onome ko taj ispit prođe. Ko tu prođe i ko tu položi, nakon toga ovaj, i ljudi misle da je to jednostavno, to je lahko, to je jednostavno i lahko a, odgovoriti ovdje na ovom svijetu i to može kazati i čovjek koji nema ništa sa vjerom. Zna ko ti je gospodar, zna ko ti je e, poslanik, zna ko ti je vjera, nije problem. Ali tamo ne govori razum, nego govori iman koji si odnio sa sobom u svome srcu, pa on treba da progovori. Uprotivno, ovdje da pitate čovjeka koji je pijan, ovaj, možda ćete odgovoriti na neko od ovih pitanja. Da pitaš čovjek koji nikad u džamiju ušao nije, možda ćete odgovoriti na neko od ovih pitanja. Ali tamo ne odgovara, znači ne, ne, ne, ne, ne, ne može se tako mjeriti, već mjeri se znači da će te ufika i uspjeha za odgovor imati samo onaj ko se je držao, znači uh, i sledio ono što je više na ovom Kada bude, kako došlo od kada bude čovjek položen u kaboru, doći će mu dva meleka. Pa će ga upitati, ova tri pitanja. Ovi doj se predaj kaže, doće mu dva, dva crna meleka, plavi hoči. Jednom se kaže Munker, a drugom se kaže Nekir. To je ime jednog, ime drugog. Pa će čovjeka pitati, postaviti pitanje. I ovaj, to je, toga neće biti pošteđen niko. Pitanje će biti postavljena, pa kako čovjek odgovori, tako će. I kako kaže Imam Tahavija, kaže, tri su kuće. Odnosno to kaže komentator. A Ibn Ibn Izzal Hanefi. Kaže, a, tri su kuće. Kuća Dunjaluka, kuća Berzaha i kuća Ahireta. I svaka od tih kuća ima svoje propise. I svaka od tih kuća ima svoje propise, a i druga i treća su vezana za prvu. I u prvoj ti, ovo ovaj je od mene sad, nije od komentatora, u prvoj ti sebi pripremaš mjesto za drugu i za treću kuću. I one su povezane druga i treća. Pa čovjek kako je tako ponaša se ovdje, na Dunjalog, tako će biti u Kaboru, a tako će naravno biti mu jeli, i na, na Ahiretu. A Allahov poslanik, sallallahu sallam, isto tako ima zagrobni život, ako možemo tako kazati, znam je li ispravan taj izraz, tako reći, ovaj život, znači, poslije smrti, i o tome se navode hadisi, kao hadise Buhurejde, u kome kaže poslanik sallallahu sallame, ma min ahadi sallimu alaije, ila radda Allahu alaije ruhi, hatta rudde alaihi sallam. Kaže, nema nijednog čovjeka da na mene donese selam a kaže da meni Allah neće vratiti dušu, kaže pa da mu ja odgovorim. Pa da mu ja šta? Odgovorim. Pa je ovo život u kaburu poslanika, sa sve je od života ostali ljudi. Evo, recimo, ovo je jedan od dokaza. Da kada neko donese selam na poslanika, on mu odgovorim. I zato nema potrebe da neko kaže po selami poslanika sa osam kad ideš kad ti ga doneš salavate i salame na poslanika sa osam to je do njega dolazi sallallahu alejhi ve to do njega dolazi i nema potrebe znači da kada neko ide niti je to bilo praksa selefa idi po selami poslanika sa osam od tog i to kada dolaziš a kabor tako dalje to je čovjek si i ovo je od odlika da su vas osam znači svojstveni njemu da mu to, do to do njega dospjeva, kako je zabilježio Mame Budavid sa dobrim lancem prenosilaca. I došlo je u hadisu Enesa da je poslanica on se rekao, elem bijau ahja un fi kuburihim yusallu. Kaže, poslanik sa osrame kaže, vjerovjesnici su živi, klanjaju u svojim kaborima. Vjerovjesnici su živi, klanjaju šta u svojim kaborima. Kako su živi, kako klanjaju, kakav je to život, kakav je to namaz? Allah. Neka niko ne kaže kako će biti živi, kako će klanjati, a kabor tamo lehed nešto, samo koliko mejt može ući, to zatvrne čerpićima, to je već ovaj a, dunjalučko razmišljanje i poređenje dunjaluka je ahiretska, jer je kabor prva stanica ahiretska. I tu nema, znači, kako, kako ovaj, a, a, vjerujemo u gaib, koji će biti u džahennemu i u gajb, koji su veće stvari uspomenuti, tako vjerujemo, je tako? I da su poslanici živi, da klanjaju u svojim kaborovima. A kako nas obavijestio, to je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis spominje šeha šeh, Albani u svojim e, vjerodostojnim serijama hadisa. I došlo je u hadisu Eusebne Ousa da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao a najbolji vaš dan je petak. U njemu je stvar nadem u njemu je uzeta mu duša i u njemu će biti puhnuto rog i u njemu će ljudi popadati i kaže, dono, kaže pa donosite, kaže na mene a, a, salavat, a, salavate, znači što više u tom danu, kaže jer meni se predočavaju vaš salavati. A, meni se oni predočavaju a ne mogu biti predočen nekome koje je šta? Pejit. Neko znači ima, znači ima taj život koji je pa tako poseban za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I došao od Isra Abdullah ibn Mesuda da je poslanik ovdje rekao Inna lillahi mela iketun se jahin. Kaže Allah ima meleke koji su putnici po zemlji, koji hodaju po zemlji, kreću se. se jahine fil ardi i ubelivune ni min ummeti selam. Kaže, oni hodaju po zemlji i meni prenose od moga ummeta selam. To je znači samo šta? Zadaća ti meleka. Da do poslanika, znači vam dostave. Ovaj. To je, znači, ne vredi za druge ljude. To ne vredi za druge ljude. I rekao je poslanik, znači vam u hadijsku, imama Ahmeda, Rate tehidu kabri iden, nemojte, kaže, uzimati moj kabor kao svetkovinu. Nemojte svetkovati kod moga kabora. A nemojte, kaže, ni, a, nemojte ni a, svoje kuće uzimati za kaborove. Kaže, gdje god da bilo, doneste na mene salavat. Kaže, vaš salavat dolazi do mene. Nemojte svetkovati, nemojte dolazi, nemojte čak ni da poneko, poneko je posebno šalje kako gdje god da bili, gdje god doneseš sa, i to ti direktno, bolje ti je da uradiš nego ko? Neko u tvoje ime, jel tako? Pa je ovo, znači, dokaz, pa je, a, život poslanika, sa osrme, u Kaburu, da, da, taj, da je taj život, znači, aktuelan, da, da je poslanici živio sve, međutim, kakvoća svega toga, to zna samo uzvišenje vlasti ljudima je dovoljno, znači i dužo za vjeru ono o čemu ih je obavijestio Rasulullah s.a.v. A ovaj, kakvoća toga se vraća kao i sve druge stvari koje se tiču gajba, o čemu se obavijesti uzvišenja Allah ili poslanik s.a.v. u vezi sa džennetom ili džahennemom i tako dalje. Vjerujemo u to, iako određene stvari možda je čovjeku teško da pojmi, pa tako, da, da svati da razumijete ta prostanstva, te veličine koje imaju, nagrade koje imaju i sl. tome, Samo da ti kaže neko, vječno ćeš biti u džennetu. Dobro, kako vječno? Molim te, opiši mi kako može biti vječno. Nema kraja. Zato što smo mi naučili ovdje na Dunjalu, kada sve mu ima šta. I auto kad kupiš novo, jednog dana kažeš jesta, jednog dana će ga ona presas presovati u paket. Jel tako? I otići će negdje za 100 maraka. Tako odjeća, tako ne znam, kuća, tako sve što si napravio jednog dana mora jedna generacija pravi, druga šta? ruši. A možda je ona koja je napravila dočka da, da, da je ruši. Kako može biti vječno? I onda čovjek tim dunjalučkim razmišljanjem razmišlja o čemu? I mjeri ahiret. Pa to je, to je pogrešno. To je bela. To znači ne može se mjeriti dunjalučkim razumom, kratkim, ograničenim, ne može se znači mjeriti nešto i zato se ne može stvarnost dokučiti. I zašto se kaže do dženetu ima što oko nije vidjelo? Uho, nije čuo. I uho, nije ne može pasta Nikako. To je, to je drugi svijet, to je, to je druga dimenzija svega. Ha. Pa je zbog toga, znači, ovaj, dužnost čovjek da povjeruje, potvrdi što jeste, a kakvoća, većine tih stvari koje su od kako kakvoću mi ne znamo, niti smo dužni da razmišljamo u njoj, niti možemo doći do, do te kakvoće, nego je dovoljno da povjerujemo da im, onako kako nas obavijesti uzvišen Allah, ovaj, i njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem Nastavit ću što na tom narednom predanju. Allah te alam, sallallahu alam, sallallahu alam, sallallahu alam,